Balutin mo ako ng iwaga ng iyong pagmamahal. Hayaang matakpan ang tinang na di magtatagal. Sa piling mo ngayon, ako'y bituin walang ningning. Nakukubli sa liwanag ng araw.